بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والضحى Na hapa kwa mchana, والليل إذا سجى na kwa usiku unapotanda, ما ودعك ربك وما قلى Mola wako mlezi hakukuacha wala hakukasirika nawe wala al-akhiratu khairul laka min al-ula na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko uliotangulia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda na Mola wako mlezi atakupa mpaka uridhike alam yajidka yatiman faawa kwani hakukukuta yatima akakupa makazi wa wajadaka ضالا فهدى na akakukuta umepotea akakuongoa ووجدك عائلا فأغنى akakukuta mhitaji akakutosheleza fa ammal yatima fala taqhar basi yatima usimwone wa ammas saila fala tanhar na anayeomba au kuuliza usimkaripie wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith na neema za Mola wako mlezi zisimlie الله Allahu الله Allahu لا La ilahe الله Surat والضحى imeteremka Maka. Sura hii imeanza kwa viapo viwili vyenye kueleza nyakati mbili za uchangamfu na za kutulia ya kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu hakumwacha mtume wake wala hakumchukia na kwamba aliyomtengenezea katika akhera makao ya juu ni bora zaidi kuliko aliyomkirimu duniani. Kisha subhanahu akaapa kwamba yeye atampa mpaka aridhike na yaliyotangulia ni ushahidi wa yatakayokuja. Kwani alikuwa yatima akampatia makazi, alikuwa amepotea akampa bora ya uongofu na alikuwa fakiri akamtajirisha. Kisha aya zikataka aangaliwe vyema yatima na asikemewe mwenye kuomba au kuuliza na zisimuliwe neema za Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa wakati wa kupanda juu jua, nani wakati wa uchangamfu na kazi. Na na hapa kwa usiku unapotulia na ukatanda kote kiza chake. Ewe Muhammad, Mola wako mlezi hakukuacha wala hakukuchukia na matokeo ya mambo yako mwisho wake atakuwa bora kuliko mwanzo wake. Na ninaapa kuwa bila shaka hapo mula wako mlezi atakupa kheri za duniani na akhera hata utaridhia. Kwani hakukukuta wewe yatima unahitaji kukutunza naye kukupa makazi ya kukuhifadhi kwa mwenye kukuangalia vyema kwa mambo yako na akakuona umebabaika ukukinaika na itikadi zilizokuzunguka naye yakakuongoa kwenye njia ya haki, akakukuta fakiri wa mali, na yakakutajirisha kwa kukupa riski. Ikiwa hii ndiyo hali yetu nawe, basi yatima usimdhili, na mwenye kuomba ukuuliza usimjibu kwa ukavu. Na manema za Mola wako mlezi zitangaze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa ndiyo kudhihirisha neema.